полека се ближа кон крајот на оваа година. Меѓутоа, пред да истиче годината, не би сакал да заборавиме една важна тема. Имено ова лето се навршува 600 години од еден многу битен настан од црковната историја, което е настан. Да, што се случило 1415 година. Може ли да ви текне? Веднаш ке ви кажам, нека знаете, само треба да ви текне. Нека гледач на линија сака да одговори прашањето. Може. Додека размислувате, ќе <clears throat> ве повикам да отвориме и да прочитаме еден библиски текст. Откровение втора глава. Зашто зборува втората глава, се секјавате. Пораката до седмите цркви, но во втората глава само до првите четири. Бидеќи третата глава зборува за преостанатите три. На кој период би припагал средниот век? Значи, при години, почеток на 15-тиот век, се уште е среден век според математиката која порака, односто пораката до која црква одговора на тој период? Ефес, Смирна, Пергам или Тијатира, која црква одговора на средниот век? Ефес на која црква одговора? Ефеската црква ја символизира првата црква, апостолската црква која црква би го символизирала периодот на средниот век. Тијатир, точно. Тијатирската порака. Да, тука се споменува жена монахов. Па да го прочитаме текстот, односно целата порака до Тијатирската црква. Интересно е, зафаќа многу, многу стихови. Може би најмногу од сите други цркви. Значи, пораката до црквата во Тиатира. Почнуваме да читаме од 18 стих. Втората глава, 18 стих. Ако сме таму, ќе почнем да читам. И на ангелот на Тиатирската црква напиши му Ова го вели Синот Божи, чии очи се како огнен пламен, а нозете слични на усвитена бронза. Ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и служењето, и трпението Твое. И дека Твоите последни дела се побројни од првите. но за ова соблуд на тебе, зашто дозволува жена да ја завела, која себе се нарекува пророчица, да ги учи и мами слугите мои, да блуствуваат и да јадат идолски жртви. А и дадо време да се покаја за блудството свое, но таа не се покаја. Ете, неа ја фрлам на постела, и оние што блуствуваа со неа, во маки големи, ако не се покајат за делата своји. И чедата на Изини ќе ги казнам со смрт. И сите цркви ќе дознаат дека јас сум оној кој ги истражува срцата и бубрезите. И секому од вас ќе му дадам според делата негови. А вам и на другите во Тијатир, што не го држат тоа учење и не ги запознаат така наречените длабочини сатански, ви велам, нема да ви наложам друго бреме но држете го само ова што го имате, додека не дојда. И кој победува и ги пази делата мои до крај, нему ќе му дадам власт на незнабожците и ќе ги пасе со железен жезал. И тие ќе се строшат како земјени садови. Како што и јас примив власт од својот отец, нему ќе му ја дадам звездата Деница. Па кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Навистина е долга порак. Много работи се споменуваат во неја. Се споменува Синот Божи се опишува како некој чии очи се огнен пламен. Зошто ги нагласува тука очите? Понатаму ке вели и сите ќе дознаат дека јас сум оној кој ги истражува срцата и бубрезите. Значи, Господ истражува. Само што не му треба време за тоа. И секој од вас ќе му дадам според делата негови. Која е жената ги завела во црковната историја, исто така е познато. Господ не вели дека ќе ја погуби со смрт. Вели дека незините деца ќе ги погуби со смрт. А за неја вели дека ќе ја фрли во постел, што значи болна, немокна. Но не е смрт, затоа што таа жена ровари и ќе ровари до крајот, до последното време. Таа ќе доживее само една рана, навидум смртна рана, вели 13 глава, но потоа таа незина навидум смртна рана ќе биде исцелена. Дене живеме во времето кога незината смртна рана е исцелена. Оно што посебно сега сакам да го споменам е дека на оној што победува во пораката до оваа црква, Господ ветил повеќе работи, од кои едната од нив, последната што е спомената е, нему ќе му ја дадам звездата Девица. Што значи овој символ? Звездата Девица, знаеме, некогаш е Деница, некогаш е Вечерница, планетата Венера. Тоа зависи од која страна се наоѓа на Сонцето, како и му се чинете. Во Светото Писмо и општо, не само во Светото Писмо, деницата најавува што? Кој споменува деница, што треба, што најавува? Што значи незината појава на небото? На нокното небо, значи го најавува денот. Се уште е ноки. Инаку да не е, нема ни да ја видиме, ни не. Но, се јавува непосредно пред денот, пред да зазори, пред да се јави првата светлина. Затоа што од старо време била наречена звезда Деница во тој смисол. Кога е, значи, на кога се гледа, кога може да се види наутро. Со други зборови, кога е на источната страна, така да речем. Кога е на западната страна, е звезда Вечерница. Што представува сега како символ Цветата Делица во пораката до Тиатирската црква? Реформацијата, да, тоа точен одговор. Значи, средниот век Библијата ја го споредува со ноки. Штом тука е најува Цветата Делица. И се уште е ноки кога свети деницата, меѓутоа непосредно го најавува утрото. Во историјата кога се смета дека започнала протестантската реформација? Што мисли? Еве, ако некој ме праша кога започнала протестантската реформација, што би одговорили? кој според вас е најбитен настан? Од, како почеток на реформацијата и кој како таков е земен од страна на историчарите? Како? Мартин Лутер, точно. Во историјата Мартин Лутер и 1517 година се сметаат за почеток на реформацијата. Но тоа е значи цели 100 години подоцна од годината што јас ја споменав. Значи, ако со Лутер на почетокот на 16 век започнува ден, а деницата се појавува кога е се уште ног, тогаш кој настан би бил деница? Пред, мора да биде нешто пред реформацијата. Значи, има повеќе, се разбира, например, кој бил наречен утринската звезда на реформацијата? да, во Джон Викли во Англија. Мегутоа, за нас е најбитен Јан Хус. Точно. Преточно 600 години Јан Хус е запален на клада и бил маченички погубен заради својата вера. Осуден од католичкиот собор во Констанца, Истиот собор кој што го осудил и папата на смрт, тој папа Јован, еден од Јовановците, имало многу Јовановци од римските папи, последниот беше во 20 век, мислам беше 23-ти тој последниот. Ако се секјавате во големата борба пишува дека тој папа бил толку расипан, што самиот собор го осудил за неколку споменати гревови, меѓу кои биле блуд, содомија, значи хомосексуални гревови исто така. И на трето место беше споменато гревови кои што не се згодни да се споменуваат и се уште се чудиме што тоа би можело да биде, бидеќи сите најстрашни гревови биле споменати пред тоа. Колку, на колку ниско ниво се наогела црквата во времето на Јан Хус. И сега тој истиот собор го осудува и него. Зошто тоа се случило? Јас би сакал малку да се занимаваме со, со Јан Хус во наредниве, со се оваа три саботи, значи, бидејќи иако се знае, за него не се зборува многу-многу, меѓутоа за нас е најбитен, зашто? Зато што Мартин Лутер е реформација за германските народи, Джон Виклив за англосаксонските народи, а Јан Хус е реформацијата, звездата на реформацијата за кои народи? за, за македонските народи, <laughs> што, што би рекле денес, односно за сите словенски народи. Оно што посебно би сакал да го кажам за вечерва е нешто што го прочитав пред неколку години, не секјам точно кога, на интернет прочитав цела една книга од еден србин православен автор Историја на црквата од почетокот, од времето на апостолите, па до денес. Беше интересна книга за читање, иако никогаш не е убаво да се чита од екран. Кога дојдав до реформацијата, односно до тој период од црковната историја, бев пријатно изненаден што книгата зборуваше многу пофално за Јан Хус, конкретно за него, за него најпофално од сите реформатори. И оно што беше посебно интересно е авторот даде одговор на прашањето зошто делото што го започнал Јан Хус во Чешка било толку прифатено и наишло на толку силен одзив кај тој народ. Цела држава ја прифатила неговата реформација. Знаеме потоа, особено ако читате големата борба, папата испракал војски против Чешка. Кога не можел поинаку со сила да ја уништи тамошната реформација. И било многу тешко, затоа што Чешката држава начало со своите генерали давале силен отпор и неколку пати ја поразувале папската војска. Зошто реформацијата на Хус нашла толку силен одзив кај во свое време, значи кај чешкиот народ, иако ден денес од тоа скоро може се рече дека нема ни трага, бидеќи сите тие народи се до ден денес католици. Знаеме со време на реформацијата зафатила и голем дел од Хрватска и Словенија. Словенците и ден денес го слават Примош Трубар, како нивен најголем и најбитен природбеник. А малко кој знае дека тој бил протестантски реформатор. Што е битното за сите нив? Зошто и ден денес Лутер е битен за Германија, после комунизмот во Источна Германија ги вратија неговите имиња како назив на некои градови, кои што пред тоа за време на комунизмот во Источна Германија ги имале именувано со, со Карл Маркс. Сеја повторно се вика Лутерштад. Зошто Примов Трубар е битен за Словенија? Зошто Јан Хус беше битен за Чешка? Што е тоа што, е, што ги прави нив битни? Иако се сите овие во тие места и земји, значи Германија е делумно, меѓутоа и Словенија и Чешка се католички народи, но до ден денес ги слават нив, иако се католички народи, не се реформирани, не се протестанти. Но сепак ги слават. Зошто ги слават? Што е тоа толку битно за нив? Што ги слават? Што направил Лутер за германскиот народ? Што направил Хус за чешкиот народ? што направил Примош Трубар за словенечкиот народ. Тоа е најбитното. Затоа што со тоа што ја превеле Библијата на народен јазик, тие на тој начин што ги удрле темелите на, на народната книжевност на, на тие народи. Во тој смисло, македонците кого го славиме? Како? Македонците кога го славеле? Како? Кој, е, да речем вака, кој христијански мисионер, ни ден да го слават македонците, иако не толку заради неговото христијанство, колку заради збуката, <laughs> книжевноста, јазикот, писменоста и така натаму. Да, ни се Кирил и Методих. Каде работеле Кирил и Методи? Родени во Солун, нивното мисионско дело отишло до каде? До каде? Каде е тоа, знаете? Тоа е Чешка, точно. Значи, причината зашто чешкиот народ ја прифатил реформацијата на Јан Хус – едногласно и застанал цела нација на негова страна, против папата, значи против остатокот од Европа во тоа време. Убаво е да се биде понекојаш ако треба и сама нација, ама против Европската. Убаво е тоа. Тоа било Чешка во времето на Јан Хус. Причината зашто цел народ ја прифитил реформацијата што ја даде овој српски автор, што ме изненади и ме се допадна, е затоа што чешкиот народ, иеко поминале неколку векови, многу добро се секјавал на делото, што таму го извршиле Кирил и Методи. И сега, која е сличноста меѓу Кирил и Методи и Јан Хус? И можеме да ги додадеме и Лутер, Виклиф, Трубар и мнозина други кај своите народи. Ајде се подсетиме, што ни учеа во школа за Кирил и Методи? Што правеле тие во Моравија? Што се случило понатаму? Како прво, Кирил и Методи, добро, значи нас не учеа, комунистите не сакаа да кажат или не знаја, ова второто е поверојатно, како што гледаме до ден денес се големи незнајковци во поглед на некои скопски медиуми, во поглед на црковната историја. Но, вистината не, не знаја или не сакаа да ја кажат, дека како прво, овие луѓе биле мисионери, овие луѓе биле испратени да го проповедаат Евангелието на северните народи кои што биле пагани, што немало никакво христијанство кај нив пред тоа. за да го направат, за да го извршат тоа дело, што, што требало да направат? Значи, требало да ја преведат Библијата на јазикот на тие народи. Тоа е она што мисионерите го правеле од секогаш. Значи, вратата на Евангелијето се отвора со книгата, се отвора со, со Словото Божио. Како ќе го разберат Словото, ако не можат да го читаат на свој јазик? Значи, писменоста, книжевноста, до тоа, темелите на до тоа се само последица, а главното дело е проповедането на Евангелието. Што се случило понатаму? Дали делото на Кирил и Методи било прифатено дали имало отпор, дали имало непријатели кои што се кренале против нив, што би можеле да... Што се секјавате од оно што, сте, што ве учеле, еве да речеме, или што сами сте читале? Што одамна беше Велиборче? <laughs> Добро, некои работи кажа, ако се секјавате, кажа дека Против неото дело станале германските свештеници. И дури ги обвиниле за Ерес, кај кого се разбира, кај кого друг, кај папата во Рим. Сеја зашто гробот на Константин Философ, тоа му било името, Кирил е морешкото име, се наоѓа во Рим и зашто МПЦ и македонската влада идат секоја година крај на мај да му се кланјат таму на папата тој таму починал во Рим. Отишле двајцата во Рим, за да го одбранат своето дело пред папата, каде што биле обвинети. И сега, оно што е интересно е дека папата го прифатил нивното дело, ги оправдал. Тогашниот папа, мислам Никола се викаше, заборев, не е битен. Значи, тоа е, зборуваме сега за период од 9 век, замислите значи 800-тите години, средината на 800-тите години, 867 мислам беше конкретно, папата го прифатал нивното дело, го оправдал нивното дело. И истовремено, значи наместо нивото дело да биде осудено како ерес, беше осудено нешто друго како ерес. Дали се секјавате од историските учебници од школо како се викаше таа ерес, се учеше и во прва година средно по литература, која што била осудена, која што била спротивна на делото што го вршиле Кирил и Методи. Скевате ли? Се викаше тријазичната ерес. Ви Не ви текнува? На никога не му <laughs> Што значи тријазичната ереса? што ја застапувале противниците на Керли Методи. Значи во 9 век. Германското свештенство и, и други. Било осудено како ерес и тоа од страна на папата во 9 век. Учењето дека Библијата треба да се чита и да се проповеда на само три јазика. Затоа да се викала тријазична на еврейски, грчки и латински. Е сега, ова е за мене многу интересна работа. Ако дори и папата во Рим го признал правото на секој народ да се има Библија на свој јазик и неговото богослужение да се одвива на негов јазик, а не на латински, например, тогаш зашто Јан Хус, кој што го направил истото, само во 14. век, крајот на 14. почетокот на 15. век, бил осуден од еден католички собор. Што ни кажува тоа? Ако Јан Хус го правил истото што и Кирил и Методиј, Тогаш католичкиот собор што него го осудил, докажува дека католичката црква во времето на Хус не била истата црква, да не спориме со апостолите или било кое поранешно време, не била истата црква од црквата во времето на Кирил и Методи. Зошто? Бедеќи тогашниот папа, современикот на Кирил и Методи, го признал нивното дело. Го признал правото и потребата на секој народ да ја има Библијата на свој јазик. И секоје богослужение во црквите да се одвива на јазикот што тој народ си го разбира, че значи на неговиот јазик. Ово е многу интересно. Значи, со било кога да зборувате, да се сретнете, дали е тоа православен свештеник или некој ваш пријател, колега, било кој да, да каже нешто, ако каже нешто против реформацијата, кажете му го ова. Јан Хус, значи за словенските народи, за, Чешка било оно што Кирил и Методи биле за сите словенски народи, почнувајќи од македонскиот. Библијата на народен јазик, тоа било делото што тие го вршеле. Како може тоа да биде ерес, кога Кирил и Методи ден денес го славите, и папата во Рим го признал нивното дело, тоа што може Јан Хус да биде ерес, како може неговото дело да биде погрешно. Тоа докажува дека католичката црква била западната во Ерес во средниот век. Католичката црква била западната во длабока темнина. Толку длабока, значи што Јан Хус бил осуден на смрт, а сите признаваат дека не направил ништо лошо против црквата, и на сцените гревови му беа она што Библијата ја превел на народен јазик. И, и што проповедал од својата катедра во Прага? <laughs> Па проповедал Библијата. Го проповедал Светото Писмо, тоа што католичката црква во средниот век го забранувала да, да не се проповеда Светото Писмо. Тоа што католичката црква осудувала луѓе на смрт, ако некој чита, биде фатен да чита Библија, камо ли јавно да ја проповеда. Замисля, што било кривично дело пред 600 години. И подоцна. Да бидете фатен, да ја читате Библијата, се разберем на вам разберлив јазик, најчесто вашиот јазик, а каму ли да ја проповедате. Како е можно да биде, дали може да биде Христова црква некоја религиозна организација која што ја прогонува Библијата и оние што ја читаат и што ја проповедаат? Зарем луѓето се слепи и не знаат да, да видат што е бело, а што е црно. Ако Библијата е бело, тогаш оние што ја гонил Библијата и незините читатели е што? Црно. Значи, папството во средниот век било црно, папството во средниот век работало спротивно на она што папата од деветиот век го признал. Признавајќи го делото на Кирли Методи. Јан Хус маченички пострадал 1415 година. Ако се секјавате од големата борба, таму се вели дека Неговите посмртни остатоци, значи таа пепел, била расејана, фрлена во во вода, во река, во за да отиде во океан, во мориња. Непријателите на Божијото дело и на Божијото Слово се труделе да уништат секакво влијание, секаква последица од делото на реформа што Хус го покранал во својата земја, меѓутоа не успеале. Не успеале, како што било случај и со Виклиф во Англија, тие биле само поединци, меѓутоа запалиле искри, кои што многу скоро ќе се претворат во силен пожар, што ќе ја зафати цела Европа веќе од 16. век натаму, кој што гори до ден денес. Дали тој оган и покрај темнината во која што денес е фрлен светот, иако малку поинаква темнина од средновековната, значи темнина затоа што За разлика од средниот век имаме многу светла денес, меѓуто имаме многу лажни светла. Средниот век било темница, прс пред око. Како во селото на татко ми среден ноки. Средината на минатиот век кажуваат моите предци днес се гледало прс пред око, кога било темно. Немало светлки, вакви работи, немало. Немало ништо. Средниот век е темница, таква темница. Денес, денешниот свет е исто така темница, ама со многу вештачки светла. Со многу лажни светла. Затоа светот жи... мисли дека живее во некакво светло. Значи, достапно е многу што, постои навидум слобода за многу што. Меѓутоа, денес Библијата е исто така запоставена, од тоа што луѓето или немаат време, или не сакаат да се занимаваат со неа, и затоа што има толку многу лажни светла, толку многу други книги, толку многу други науки. И се разбира, беззаконието зема голем замав, како во средниот век. Ефектот е ист. Меѓутоа, тоа не се дека вистинската светлина не гори и денес. И денес гори. И покрај сите лажни светла, и покрај тоа што таа жена ја завела и ден денес е жива, и денеска е поздрава од тогаш кога Господ ја бутна во постела со протестантската реформација, и е многу посилна, тој оган што Господ го запали од тие први искри, меѓу кои бил Јан Хус, за Источна Европа, подосна Лутер исто така за цела Северна Европа. Тој оган и ден денес гори и не можат да го не можат да го изгаснат. Ке продолжиме следната сабота. Дали следната, дали таа третата понеа, Ке ќе прикажеме и краток филм за Јан Хус. Ако даде Господ живот и здравие. Сега за сега дадохме еден мал вовет, а Ако имате слободно време, сетете се на Јан Хус и прочитајте ја главата од големата борба под наслов Хус и Јероним. Знаете каде да ја барате и каде да ја најдете. Нека му е фали слава на Господа. Амир.